tukizungumzie kitabu chake lakini siku zitarefuka na kuna mambo mengi ya kusoma mbeleni kwa sababu tunatarajia tukimaliza kitabu hiki tutakishika kitabu usulu sunna cha al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwa hiyo kuna rasaili nyingi ziko mbeleni usulu sunna ya limamu lmuzani kadhalika kitabu usulu sunna ya imamu lhumaidi na vinginevyo kwa hiyo tunalazimika kuzungumza kwa ufupi kuhusiana na Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah pamoja na kwamba maelezo kuhusie ni mengi sana na tunapomzungumza yeye Pia tunalazimika nikuwa tugawe mazungumzo yetu kuhusiana na nasabu yake, jina lake, nasabu yake, kuzaliwa kwake, kukua kwake, harakati zake za kiilmu, yani kusoma kwake, mashehe zake, wanafunzi wake. Hii ni janib katika ile hayatuhu shakhsiya alafu pia katika jitihadati zake na mambo yake na juhudi zake za kiilmu muallafati zake, lakini pia kutazama upande mwingine wa maadui zake, namna alivyopigwa vita na waliompiga vita, namna alivyochafuliwa kwa maneno mbalimbali na anavyoendelea kuchafuliwa. wana wachuoni wamesemaje? Hoja za hao ni kumzungumza Ibn Taymiyyah ziwekwe katika mizani. Wana hoja gani? je ni kweli au si kweli mambo kama hayo kwa kuwa yeye ni bashar yusibu wa yukhti yeye ni mwanadamu hupatia na akakosea hatuwezi kumfanya kwamba yeye ni maasum lakini pia hatuwezi kukubali kila linalosemwa dhidi yake bila ya baijina na uthibitisho na watu wamezungumza mengi kumtuhumu yeye hasa katika itikadi yake na msimamo wake na sababu zilizowapelekea hivyo, jawabu za wanaochuoni waliomtetea na mambo kama haya. Haya ni mambo marefu, na wanaochuoni wameandikia vitabu, na miongoni mwa wanaochuoni hao ni alimamu Nu'man al-Alusi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake hiki ambacho imekuja nacho hapa kinachoitwa jalau lainain fi muhakamati al-Ahmadain. Amezungumza maneno mingi insaf, akiyajibu maneno ya alimamu Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, pale alipomshambulia Ibn Taymiyyah katika kitabu chake huyo Ibn Hajar alhaitami kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Fatawa Al-Hadithiyya alfatawa alhadithiya al na baadhi ya wasufi na wengineo katika watu wa shari wameyachukua maneno ya Ibn Hajar kama wahi na wakawa wanayazungumza kumchafua Ibn Taymiyyah, lakini siku nyingi alhamdulillah wanawachuoni walimjibu Ibn Hajar kwa hoja za kielimu. Tutaangalia baadhi ya maneno haya. Alhasil ni kwamba maneno kuhusu Ibn Taymiyyah yale yaliyozungumzwa dhidi yake na utetezi wanawachuoni ni habari ndefu wachilia mbali mambo ya mitihani iliyompata na kuingizwa jela na mambo mbalimbali yaliyomsibu ni mengi nayo vile vile walkalamu walhadithi yatul kwa sisi tutafizika na yale ambayo yatakuwa yatatutosha sisi fi hadhihi al-laila Sheikh islam Sheikh islam الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة بحر العلوم سيد الحفاظ فارس المعاني والألفاظ سيد العصر وقريح الدهر شيخ الإسلام وبركة الأنام كما بهذه baadhi ya wanawachuoni taqiyuddin laqabu yake تقي الدين na kunia yake ni Abu al-Abbas Taqiyuddin Abu al-Abbas na jina lake ni Ahmad baba yake ni Sheikh al-Imam al-Alim al-Allama Shihabuddin Abu al-Mahasin Abdul Halim baba yake alikuwa akifahamika kwa jina la kwa, kwa laqabu ya Shihabuddin na kunya ya Abu al-Mahasin na jina lake ni Abdul Halim kwa hiyo ni Ahmad ibn Abdul Halim Ahmadu ibn Abdul Halim ابن الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام babu yake alikuwa akifahamika kwa laqabu ya Majduddin Majdu ad-Din, lakabu yake, lakabu ya babu yake, na kunia yake alikuwa akiitwa Abul Barakat, na jina lake akifahamika kwa jina la Abdussalam, kwa sababu Sheikhul Islam amezaliwa katika ukoo wa maulama. Babu yake ndio mwenye kitabu Al-Muntaqa, Al-Muntaqa. Kwa hiyo منتقى الأخبار مقصودية أما ينديو أما يشرهش الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار منتقى الأخبار يا بابو ياكي شيخ الإسلام ابن تيمية يعني معروف ولقب يا مجد الدين لكن يا أبو البركات الذي لك عبد السلام كويني أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام لكن بيلو يقسم تقي الدين ابن شهاب الدين ابن مجد الدين تقي الدين ابن شهاب الدين ابن مجد الدين تقي الدين أحمد لشهاب الدين عبد الحليم مجد الدين عبد السلام ابن الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر ابن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى alizaliwa mwaka ستة mwaka 661 katika mji wa Harran mwaka 667 yani miaka saba baada ya kuzaliwa yeye familia yake ilihama kutoka katika mji wa Harran kwenda Dimashq walitokea Harran kwenda Dimashq haya maelezo niliyotaja hapa kunia yake na lakabu nyingi nyingi zilizotajwa hayo utayapata kwenye kitabu al-Uqud ad-Durriya cha Ibn Abi Ibn Abd al-Hadi mmoja alikuwa wanafunzi wake na mwaka aliozaliwa pamoja na kuhama katika mji wa kuhamia Dimashq au Damascus haya ameeleza al-Imam ash shawkani katika al-Badr al-Tali' wanaochuoni wamemzungumza vizuri sana na kikubwa zaidi wamemsifia kwa sifa ya afafu kujichunga na takwa kumcha Allah tabaraka wa taala na ibada na zuhdi fi lmakal walmalbas na katika kila hali zake alikuwa ni mtu zahid ni mtu ambaye anafahamika kwa takwa na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hilo linashuhudiwa na wale wapenzi wake kadhalika maadui wake alikuwa ni mtu ambaye ni kathiru libtihali ila Allah ni mwingi wa kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nahma yake kubwa ilikuwa ni katika ilmu maisha yake yote yamefahamika yeye, tangu watu wakimjua anajishughulisha na ilmu. Hakuna siku alikatisha masala, masala ya ilmu akaingia katika masala nyingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa akijishughulisha na kuzidisha ilmu na kujishughulisha na jambo hilo, kadhalika ni kusoma, kuandika na kusomesha na da'wa na kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihad fi sabilillah na kama inavyofahamika kwamba kana saifan maslulan ala almukhalifin, alikuwa ni upanga mkali uliochomolewa kutoka kwenye ala yake dhidi ya wenye kukhalifu dini. Hili linafahamika, na kwa sababu hiyo wakakthiri maadui zake. Miongoni mwa mashekhe waliomsomesha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni Ibnu Abil yusuf na Alkamal ibn Abd na Almajdu ibn Asakir na Alimamu Ahmad ibn Abi Khair na al Alardimi na Sheikh Fakhruddin ibn al-Bukhari na wengineo na amesoma kitabu Musnad Imam Ahmad mara nyingi tu na inasemekana kwamba alikuwa amehifadhi Musnad kitabu Musnad Imam Ahmad imechapishwa chapa mbalimbali, mara juzu 28 mara 30 mpaka chapa za mwisho hizi za kina Al-Arnauti imekuja juzuu takriban 54 ina hadithi zaidi ya 40 na kitu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zote alikuwa kazihifadhi, na sio hivyo tu, na vitabu vingine vya hadithi, mpaka kuna baadhi ya wanachuoni kama tutakavyoona wamefikia kusema kwamba hadithi la yaarifuhu ibn fa falaysa bihadithi, hadithi ambayo haijui ibn Taymiyyah hiyo si hadithi. Walifikia hivyo baadhi ya wanawachuoni wale waliomuona, kwa alikuwa amesoma musnad na amehifadhi musnad, kadhalika alkutub alkibar walajza, kama vile mujamu ya Tabarani alkabir na fununi mbalimbali katika elimu za hadithi, yeye alikuwa amehifadhi na alikuwa ni bingwa katika ilmu za lugha na fahamu yake ilikuwa ni kubwa kiasi ambacho baadhi ya masaili yakiangalia basi ana uwezo anayafahamu na ana uwezo wa kuyajadili na kuyakosoa na miongoni mwa hayo tutataja hapo mbeleni kama wasaa wakati utaturuhusu uh, aliwahi kukitazama kitabu kinachoitwa Alkitabu alkitab kitabu kikubwa cha nahwu akijatungwa duniani mfano wake cha imamun adhim ya imma wa nahwu ambaye ni Sibawayh alikitazama kitabu kile na watu wanakirejea kitabu hicho maimamu wakubwa wakubwa maulama katika zama hizo yeye alipokipitia akakitoa makosa 80 kuna makosa mundana khalifiana Qur'ani 80 na hii ni sababu ya husuma iliyotokea baina yake na baadhi ya wanawachuoni na akazungumza maneno yake maarufu ma kana sibawai nabiyan linnahu sibawai hakuwa nabii wa nahwu mpaka ikawa sasa akawa hakosei la kwa hiyo alikuwa ni mtu bingwa katika fani za lugha ya Kiarabu uandishi wake unaonekana ni ushahidi wa kutosha alikuwa bingwa katika almaqulat na ilmu mbalimbali mbali ambazo mafalasifa walikuwa wakijivuna nazo Ibn Taymiyyah aliwavuka yeye alizijua alafu akawavuka na wao kina Arrazi kina nani kina nani na akawajadili kwa ilmu kwa kiwango ambacho hawajajadiliwa mfano wake mafalasifa wamejibiwa na Ibn Taymiyyah kwa kiwango ambacho hakuna mtu aliyewajibu si kabla yake wala baada yake mafalasifa aliwajibu kwa lugha zao na mutakallimun amewajibu kwa lugha zao za kifalsafa kwa kiwango ambacho hawajawahi kujibiwa kabla yake Ibn Taymiyyah wala baada yake. Hata waliokuja baada yake kujaribu kuwajibu hawakuweza kufikia lugha na kiwango cha majibu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Katika wenye kujulikana wa ila kama kuna wengine ambao hawakufahamika, wallahu aalam, lakini katika vitabu vilivyotungwa na majibu yaliyotoka yakadhihiri katika hadhira za watu haijawahi kupatikana kwa ni bingwa katika almaaqulat kadhalika katika masaili ya aqaid na ilahiyat ibn taymiya alikuwa ni mtu aliyepiga hatua mbali kabisa na haya yanafahamika kupitia vitabu vyake na rasaili zake kubwa na ndogo kadhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa ni mufassir alikuwa ni mufassir na baadhi ya wanawachuoni wamekusanya kutoka katika fatawa zake na vitabu vyake mbalimbali tafsiri za baadhi ya ayati zikatoka mujalladat zikatoka mujalladat takriban mujallad kumi kwenye tafsiri ya Qur'an hakukaa akaandika kitabu maalumu kwamba hiki ni kitabu cha tafsiri kama alivyofanya Ibn Kathir au Ibn Jarir au Al-Baghawi au wengineo waliokuja baada yao na waliokuwa kabla yao bali yeye amezungumzia ayati katika sehemu tofauti tofauti kikakusanywa kitabu kile katoka takriban mujallad au juzuu zaidi ya kumi au takriban kumi kwa hiyo ni mtu ambaye amebobea katika fani za tafsiri na hili linafahamika katika kusheresha kwake ayati na ahadithi bali Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa ni faqih ni mujtahid katika masaili ya ilmu ijtihad mutlaq kwa sababu mujtahiduna wako katika tofauti tofauti katika madaraja tofauti tofauti. Kuna mwingine mujtahid al madhhab, ndani ya madhhab yake ni mujtahid, lakini hawezi kuzungumzia madhahibu nyingine. al Islam Ibn Taymiyyah alikuwa katika madhhab ya Hanbal, alikuwa ni mujtahidi ndani ya madhhab ya Hanbal na madhahibi nyinginezo, akileta aqwal na wanawatuoni wanaokaa mbele yake katika kila madhhabi kila anayekuja pale atastafidi jambo katika madhhabi yake na nataka mfahamu kwamba Sheikhul Islami alikuwa akiishi Sham wakati huo Sham imejaa wanawachuoni si watu wa kubahatisha kuna watu kama kina Ibn Daqiq al-Eid katika wakati wake kuna watu kama kina Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu Ihkamul Ahkam sharhi ya Umdatul Ahkam wanachuoni mkubwa katika madhhabi ya Shafiia. Baadhi ya wanaochuoni wamefikia kusema kwamba kweli Ibn Taymiyyah ana elimu nyingi na amezungumza mambo mengi, lakini kielimu apitwa na Ibn Daqiq. Watu wengine baadhi wamemfadhilisha Ibn Daqiq al-Eid. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa katika asili wenye watu wa aina hiyo. Kulikuwa na watu kama kina al-Hafidh al-Mizzi, kulikuwa na wanaochuoni kama kina Ibn al-Wardi katika wakati wake kina dhahabi mabingwa katika fununi mbalimbali lakini wote walinyanyua mikono mbele ya Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah na wana kauli nyingi zinazozungumzwa kuhusu mwanawachuoni huyo. kwa hiyo katika fununu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ametabahi na katika kila masala utakayotaja miongoni mwa masaili ya dini hiyo ni masaili ya kiitikadi masaili ya fiqhi utataja au utazunguka na Sheikhul Islam ana kauli katika hilo na hii ni ikhtiyari ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah kasema kadha kuhusu hadithi fulani Ibn Taymiyyah kasema kadha kuhusu aya fulani Ibn Taymiyyah kasema kadha masala fulani kama ni talaka kama ni idda kama ana aqwali na maneno na mudawwana baadhi yake kwa ana musharaka mkubwa katika ilmu na yeye ni mujtahid ijtihadi ambayo ni mutlaq hakuqaidi katika madhhabi fulani na fanni fulani hatuyazungumzi haya kwa mubalagha kwamba sisi tumpenda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haya yamezungumzwa na maulamaa walioishi katika zama zake na waliokuja baada yake sisi tunatosheka na ushuhuda wa maulamaa tunatosheka na ushuhuda wa wanawachuoni waliosimama katika haki wakizungumza maneno yakaafikiana maneno yale, yule asema hivi na yule yule asema hivyo hivyo na yule asema hivyo hivyo, yatakana yatazame. Na kadhalika turathi aliyotuachia ni ushuhuda wa kutosha katika hilo. Ama atakayezungumza tofauti na hivyo, sasa hatuwezi kumkatalia moja kwa moja, tutamtaka baina atuthibitishie kwamba mathalan Ibn taimia asema kadha, tutamwambia hati bayina Ibn Taymiyyah akapinga jambo kadhaa na bayyin bayina toka kwenye vitabu vyake fatawa zake na maneno yake na makalati zake alizozungumza lete ushahidi kwa unachokisema ikithibiti hilo kwamba Ibn Taymiyyah kweli ameteleza amekosea katika masala haya halas yeye ni mmoja kama vile walivyokuwa wanawachuoni wengine kama wanawachuoni wengine ama kumzulia tu na kumsema vibaya kwa sababu ya uchuki, kwa sababu ya chuki za kiashaira, mtu kwamba ni ashari au kukuwa ni jahmi au ni qadari au sufi au kuwa yeye ni shii rafidhi au kwa kuwa yeye ni katika mutakalli wale mutakallimun na wengineo katika watu waovu. Hilo haliwezi kumdhuru Ibn Taymiyyah kwa wale wanaozungumza kwa dawafi za chuki. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika juhudi kubwa aliyoifanya ni kusomesha ilmu akatuachia katika huu ulimwengu wanawachuoni wakubwa kabisa miongoni mwa hao ni al-Imam Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi al dimashqi al-Hanbali ibn Abdul Hadi ibn As-Salim al-Munki mmoja alikuwa wanafunzi wake wakubwa amefariki mwaka 739 ibn Abdul Hadi كذلك الإمام القاسم بن محمد القاسم بن محمد بن يوسف أبو محمد رميت علم الدين البرزالي رحمه الله تعالى الدمشقي أمبايا مفاريكي آه، شمس الدين بن عبد الهادي وفريق مقام يسابة أربعين هو القاسم بن محمد آه، علم علم الدين وفريق مقام يسابة ثلاثين نتيسة من جنة katika wanawachuoni wakubwa ambao ni wanafunzi wake ni Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz al-Dhahabi inujia na Imam al-Dhahabi Imam al-Dhahabi kwenye kitabu Siyaru A'lam al nubala ni mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman ibn Qaymaz Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala ambaye afariki mwaka 748 na mwingine katika wanafunzi wake wakubwa ni Imam Umar ibn Mudhaffar ibn Umar ibn Muhammad Abu Hafs ibn al-Wardi mwenye Lamia Lamia ibn al-Wardi بس ابن الورد كتب ونفوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية عمر بن مظفر ابن محمد أو عمر بن مظفر ابن عمر ابن محمد أبو حفص زين الدين ابن الورد فريق وكم يسابا أنا أربعين نتيسة من الإمام عمر بن علي بن موسى البغدادي البزار لم سراج الدين أبو حفص سراج الدين Abu Hafs ambaye amefariki mwaka 749 vile vile na mwanafunzi wake mwingine ambaye ni mwanafunzi mkubwa wa khirijuhu na amefuata taratibu zake na njia yake kwa kiasi kikubwa ni al-Imam Shamsuddin Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyuba ibn Sa'd ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala alifariki mwaka 751 alimamu Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyuba ibn Sa'd ibn al-Qayyim al-Jawziyya alifariki mwaka 751 rahimahullahu ta'ala huyu bwana alimlazimu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa muda wa miaka 16 alikaa naye kwa miaka 16 na pia alifungwa naye pamoja gerezani na akatoka gerezani baada ya kifo cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Farahmatullah ta'ala alayhi pia katika wanafunzi wake ni Sharafuddin al-Imam Sharafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Hasan al-Farisi mashuhuri kwa Qadhi al-Jabal Al-mashhur bi Qadhi al-Jabal, ambaye amefariki mwaka 771 mwingine katika wanafunzi wake takuwa huyo watatosha nitakaowataja ni al-Imam Abu al-Fidai Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Abu al-Fidai Ismail ibn Umar ibn Kathir الدمشقي القرشي البصري alifariki mwaka 774 sahibu tafsir tafsiri yake maarufu inafahamika tafsiri yake tafsiru alquran alazim tafsiru ibn kathir huyu ni katika wanafunzi wake Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah wanawachuoni wamemsifia sana kwa sifa mbalimbali lakini miongoni mwa waliomsifia kama nilivyotangulia ni al-Imam Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali al-Qushayri المعروف بابن دقيق العيد الإمام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بفريق مكام يسابا نبيل يي أمزن غمزة وسيانا شيخ الإسلام ابن تيمية نسيما لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه ياخذ منها ما يريد ويدع ما يريد asema wakati nilipokutana na Ibn Taymiyyah nilimwona ni mtu ambaye elimu zote ziko mbele ya macho yake lamma ijtama'tu bi ibn taymiyyah ra'aytu rajulan al-ulum kulluha baina 'aynayhi nilipokutana ibn taymiyyah nilimuona ni mtu ambaye elimu zote ziko mbele ya macho yake yaakhudhu minha ma yuridi wa yad'u ma yuridi anachukua katika hizo elimu anayotaka anaacha anayotaka kitaka kuzungumza masala haya kama ni fiqhi atazungumza utasema kwamba hajui kitu kingine zaidi ya fiqhi akiingia kwenye usulul fiqh atazungumza utasema kwamba hakuna fani anayoijua kama fani hiyo utasema ameumbwa kwa ajili ya jambo hilo tu akija kwenye lugha akija katika kila masala ni bahari ibn daqiq al-eid anasema nilipokutana naye mimi nikamuona hivyo haya ametajwa katika shahada zakia ya mari ibn yusuf al-karmi kadhalika katika waliomsifia ni Sheikh Muhammad bin Ali bin Abdul Wahhab Kamaluddin ibn Zamdakan alifariki mwaka 727 rahimahullah anasema kana idha suila an fannin min alilmi dhanna arra'i wassami'u annahu la ya'rifu ghayra dhalika alfann anasema alimamu ibn zamlakan alikuwa anapoulizwa kuhusiana fani yoyote ibn taimia atadhania mwenye kuona au mwenye kusikia kwamba yeye ibn taimia hajui fani nyingine isiyokuwa hiyo wa hakama anna ahadan la yaarifuhu mithlu, na atahukumu kwamba mtu yoyote hakuna anayejua mfano wake fani hiyo mfano wake. Ukimsikiliza yeye utasema hakuna mtu anayeweza fani hii kama anavyoiweza yeye, na utasema yeye labda hana fani nyingine anayojua ila hiyo. Wa kana alfuqahau min sa'iri tawaif idha jalasu ma'ahu استفادوا fi مذاهبهم minhu ma lam yakunu عرفوه قبل dhalik anasema walikuwa mafukaha wanawachuoni wa fiqhi wa madhehebu nyingine makundi mingine pindi wanapokaa naye wanapata faida katika madhhabi zao madhehebu zao kutoka kwake kwa kile kitu ambacho hawakuwa wakijua kabla ya hapo wala yu'rafu annahu nadhara ahadan fanqata'a ma'ahu na wala hajafahamika kwamba alishawahi kujadiliana yoyote kwamba Sheikhul Islam amekaa akijadiliana na mtu alafu akashindwa. Haijai kutokea, utaondoka mwenyewe. Si kwamba alikuwa ni mbishi, la, ni mtu anazungumza kwa kawaidi za ilmu na adilla. Wala takallama fi ilmi min alulum sawaun akana min ulumi lshari am ghairiha illa faqa fihi ahla walmansubina ilayhi hajawahi kuzungumza katika ilmu miongoni mwa elimu ni mamoja elimu hiyo ni katika elimu za kisheria au elimu nyinginezo kama hizo mambo za maqulat mambo ya lugha na nini elimu za kiakili isipokuwa aliwazidi watu wake na wale wenye kunasibisha na elimu hiyo akizungumza kwenye naha watawashinda watu wa akizungumza katika katika, katika ilmu za usuli atawashinda watu wa usuli akizungumza fiqh atawashinda mafuqaha hivi ndivyo alivyo Ibn Taymiyyah wanalijua watu hili vitabu vyake kivisoma utaona wazi dhahir na hutaona kwamba mtu kakaa sasa atamfanyia raddi Ibn Taymiyyah qala qala kadha wa ujibu wa aqula basi akamjibu Ibn Taymiyyah kwamba akawa ajibu neno kwa neno au ibara zake kama hata zuo uongo kumsingizia Ibn Taymiyyah basi atamchafua tu katika upande mwingine lakini hawezi kujibu hujja Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika waja wake viumbe wake wa, kuna watu amewapa hali hizo katika ulimwengu hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala وكانت له اليد الطولى في التصنيف وجودة العبارة alikuwa na mkono mrefu kwa maana mchango mkubwa katika uzuri wa utunzi na uzuri wa ibara wa tartibi wa taksimi wa tabiin akiandika vitabu vyake vitabu vya katika ibara zilizokuwa nzuri mpangilio mzuri vigawanyo vizuri ubainifu anabainisha masala haya ameeleza al-Imamu Muhammad bin Ali Kamaluddin ibn Zamlakani rahimahullahu ta'ala hani katika watu walimshuhudia ibn Taymiyyah katika asili yake mwingine katika wanawachuoni wakubwa waliokuwepo katika zama zake ni al-Imam Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf ibn Abd al-Rahman al-Mizzi al-Hafidh al-Mizzi mwenye kitabu Tahdhib al-Kamal kina juzuu zaidi ya 30 katika asma'ur rijal Tahdhib al-Kamal fi asma'ir rijal amefanya tahdhib kitabu cha al-Imam al-Mughlaqai rahimahullah ta'ala pia inasemekana katika wanafunzi wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah lakini katika watu walioishi katika zama zake na ni katika watu ni mahirimu kadhalika watu wa rika moja wanakaribiana anasema ma raaitu mithla mimi sijawahi kuona mfano wake wala raa huwa mithla wala yeye Ibn Taymiyyah hajaona mfano wake kwamba yeye labda aliishi kuna mtu akamwona afanana naye, pia hajawahi kuona, macho yake hajawahi kuona mtu anayefanana na yeye. wama raaitu ahadan a'lama bikitabi llahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala atba'a lahuma minhu. Sasa wala mimi sijawahi kumwona mtu yoyote anakijua zaidi kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wala anayevifuata vitu viwili hivyo zaidi kuliko yeye anajua kitabu na sunna na anafuata vitu hivyo sasa mimi sijawahi kuona mfano wake wala yeye hajawahi kuona mfano wake alim imam baadhi ya wanachuoni wanaulizwa vipi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na al-Imam al-Hafidh al-Mizzi nani ni mjuzi katika elimu rijal baadhi ya maulama wanamfadhilisha eh, al-Imam al-Hafidh al-Mizzi kwamba alikuwa ni bingwa katika ilmu rijali ama katika mutuni za hadithi na alfadhi zake Sheikhul Islami hakuna mbusa katika hilo. Hifadhi yake ilikuwa ni iko mbali kabisa kali kabisa. Kwa hiyo huyu anayezungumza hivi ni mmoja katika wanawachuoni wakubwa waliokuwepo katika zama zake. Kadhalika miongoni mwa wanawachuoni waliozungumza kumzungumza Ibn Taymiyyah, miongoni mwa hao ni al-Imam Adh-Dhahabi Shamsuddin أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ibni Qaimaz Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Mu'jamu Shuyukh al-Kabir kwenye ukurasa wa kwanza juzu ya kwanza ukurasa 56 akasema faridul asr ilman wa ma'rifatan wa dhakaan wa hifdhan وكرما وزهدا وفرط الشجاعة وكثرة تآليف hasema mtu huyu alikuwa ni mtu pweke kabisa mtu wa aina yake katika zama katika zama zetu sisi huyu ni mtu wa aina yake peke yake kielimu maarifa werevu hifdhi ukarimu zuhdi na ushujaa uliopea kwa sababu ushujaa wake ulidhihiri wakati Tatars wameingia katika miji ya Waislamu na wanataka kuingia Sham. Katika waliosimama kuongoza jihadi fi sabilillah ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alikusanya watu na watu wakasimama nyuma yake na wakapigana na Allah akawanusuru wakati wameingia katika nchi nyingi wakafanya uharibifu. Ushujaa wake ukadhihiri na pia vile vile katika wingi wa wa utunzi wa vitabu. Sheikhul Islam ana vitabu vingi vidogo vidogo na vikubwa vikubwa, hakuna anayeweza kuvidhibiti vitabu vyake, na vimetawanyika vitabu vyake katika ulimwengu kila mahali, dunia nzima, mpaka baadhi ya nchi wanapiga marufuku visingie vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lakini kila kona kwenye huu ulimwengu unaopatikana Ahlus Sunna utakutana na vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. na watu kurejea kwenye vitabu hivi kwenye masaili mpaka maadui alimamu Muhammad bin Shaki bin Ahmad almulaqab bi Salah ad-Din anaeleza alipomtaja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah يكمتج الإمام العلامة الفقيه المفسر الحافظ المحدث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التساني فكم تجف أوصاف كما يزال لبدا تشيك نهاد بيتاجا قولي زوانا وشون من ينجسا لبدا نختمشنا قولي محمد الشيخ محمد بن علي ابن محمد بن عبد الله الشوكاني رحمه الله تعالى تكون وشون متأخرون Imamu Shaukani amefariki mwaka 1250 kesi ya miaka 200 iliyopita, miaka 200 kasoro, yani kama miaka 190 iliyopita tangu kufariki Imamu Shaukani rahimahullahu taala. Kwa ni katika mutaakhirin waliokuja baadaye. Yeye anasema wa aqulu ana la a'lam ba'da ibn Hazm mithlahu mimi sijui baada ya Ibn Hazmi mtu mfano wake Ibn Hazmi alikuwa huko mbali kabisa kwenye karne ya tano huko na ya sita kama sijasahau Ibn Hazmi alikuwa mbali sana yani ni mtu wa karne nyingi sana sasa Shaukani anasema mimi sijui baada ya Ibn Hazmi mfano wake wama adhunu, asema Shaukani wala sidhani, wama adhunnuhu samaha الزمان ma baina عصر الرجلين biman shabahahuma au yuqaribuhuma wala mimi sidhanii kwamba wakati ulitoa nafasi kwa vile vipindi vilivyopo baina ya watu hawa wawili kwamba kulikuwa na mtu aliyefanana na wao au aliyewakurubia alizungumza hivi ash-Shawkani sahibu an-Nail والدرر na vitabu vinginevyo kwa hiyo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amezungumza kwa sifa mbalimbali kwa wale wenye kumjua na sio watu wa mtaani wa kawaida tu bali ni maulama wameshuhudia juu ya ilmu yake Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ameandika vitabu vingi na miongoni mwa waliovitaja vitabu vyake ni mwanafunzi wake ni imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika nunia yake akataja kwa abiati beti ziko nyingi lakini amevitaja vitabu vya shekhe wake vingi vile vilivyokuwa vimetangaa katika miji katika mikono ya watu kwa faqra tasanif al-imam haqiqatan ha shaykh al-wujud al-alim ar-rabbani al wujud al alim al rabbani al آني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني كذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبنا سمان وكذا جواب وكذا جواب للنصارى فيه أو كما يسمى وكذا جواب للنصارى وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدور وأنه سفران وكذاك شرح عقيدة للأصفهاني شارح المحسول شرح بيان فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان والله ما لأولي, الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان akielezea vitabu vya Sheikh islam Ibn Taymiyyah na vingine akivisifia na vingine akitaja tu hivyo hivyo akavitaja vitabu vyake. Lakini Sheikh islam Ibn Taymiyyah kwa ufupi ameandika vitabu vingi ambavyo uh, watu walishindwa kuvidhibiti majina yake mpaka alipokuja Sheikh Abdurrahman bin Qasim akakusanya zile majumuu za fatawa zake na baadhi ya rasaili zake katika mahali pamoja zikaja hizi juzuu 30 na kitu na vitabu vingine vilikuwa viko pembeni yake. uh, katika maelezo Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah ni maneno ya maadui wake, maadui zake. Maneno ya maadui zake ni mengi sana, lakini wengine pia walimshambulia al Islam Ibn Taymiyyah kama anavyoeleza ah, Sheikh Said Nu'man Khairuddin Al-Alusi kuna asbabu tofauti tofauti walijitokeza kumshambulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yani watu wote si watu wote wao katika mrengo mmoja ameeleza katika kitabu chake hiki Jalaul Ainain kwenye ukurasa wa 31 kwamba faminhum man shanna'a lidai almu'asara kuna katika watu katika wao aliye kwa sababu anasema aqulu inna akthara almuntaqidina min almu'asirin waashaddihim في الوقوع فيه alimamu السبكي hakika wengi katika wenye kumkosoa Sheikh al-Islam katika watu wa zama zake na waliokuwa wamemshambulia sana ni al-Imam Subki wa min al-mutaakhirin ash-shadh nadir na katika waliokuja nyuma ni watu shadh yani wachache tena walikuwa nadra wa hum ala aqsam na hawa watu waliomshambulia Ibn Taymiyyah na kumkosoa wako katika mafungu tofauti faminhum kuna katika wao man shanna bidai bidai muasara kuna walimshambulia kwa sababu ya ule muasara kuwa wameishi katika asri moja kwa sababu hakuna wa mtu yoyote katika asri anakoishi ila Allah atamsalitia watu wa kumkera na kumuudhi hakuna atakayeachwa tu hivi kama akuachwa mtume sallallahu alaihi wasallam ataachwa nani mwingine kwa hiyo Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah naye akaekiwa watu kumuudhi katika wakati wake kwa sababu ule muasara tu uliokuweko wa minhum li shuhratin kadhiba min ghairi tahqiq na kuna ambao walikuwa wakimshambulia Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah kwa sababu ya maneno ya uongo aliyotangaa na wapasi na kuhakiki kasikia tu mbea fulani kasema mwingine kasema hivi basi uchukua maneno uongo uongo hayana ithbati wanaeneza kuna watu wamemshambulia Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah kupitia njia hiyo kadhalika hakuna anayesalimika na hili hakuna atakayesalimika na hili maadamu utaamua kusimama katika njia basi wewe fahamu kwamba hali kama hiyo zitakukuta kadhalika wa minhum ni mukhalafatin fil aqida na kuna ambao walifanya walimshambulia Sheikhul Islam kwa sababu ya mukhalafatu wa aqida itikadi zao na itikadi za Sheikhul Islam iko tofauti kwa hiyo zile chuki za kiitikadi وقاموا كمشمولية شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم حبا في ابن عربي وأتباعه نا ميونغون ما هو بيا كنا ولي أمباوا من شيخ الإسلام ابن تيمية وسباب يكون بين ابن, العر... ابن عربي ونكرة ابن عربي ها نوفو السواك ومفان أبو حيان الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى من كتابه كنت البحر المحيط katika tafsiri tafsiru al-bahri muhit tafsiri katika mambo ya lugha na qiraat masha Allah baka kimwangalia Samin Samin al Halabi kwenye kitabu chake ad al Masun tafsiri yake utaona ni ikhtisari ya Abu Hayyan ghaliban hakuleta jipya nje ya yale aliyoandika Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala na Abu Hayyan alikuwa ni katika watu wanaompenda Sheikh al-Islam wa hali ya juu kabisa lakini Sheikhul Islam alipomkosoa Sibawaihi na kumzungumza Ibn al-Arabi, Abu Hayyan akamgeukia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na akawa anamshambulia, kaandika maneno mengi kumshambulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, lakini ni hubban kwa sababu ya kumpenda fi Ibn Arabi, hubban fi Ibn Arabi wa atba'ihi, na wengi katika hao walikuwa hivyo. Ibn Arabi ana maneno ya ajabu kabisa, Sheikhul Islam hakumwacha aliyafuatilia maneno yake na akamzungumza kwa maneno makali kabisa ambayo anastahiki sasa wafuasi wake na wapenzi wake hawakukubali wakabeba chuki wakaanza kumshambulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa minhum iqtida'an bi shaykhihi almunafis lahu na kuna katika wao ambao wamemshambulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwa ajili ya kumfuata tu shekhi wake anaye anayeshindana na Ibn Taymiyyah kwamba huyu ataka kumnyanyua shekhe wake amweke juu ya Ibn Taimia, na Ibn Taimia yuko juu kwa hiyo anatumia lugha za kumtweza Sheikh Islam Ibn Taimia ili akae chini wako watu wa aina hiyo Allahu almusta'an anasema wasayatadhiqu laka dhalika kamalu al-ittida'i bi'auni al-alim al-fattah au kamal al-ittida'i bi'auni al-alim al-fattah yatakubainikia hayo wewe ukamilifu kubainikia kwa msaada wa aliyemjuzi mwenye kuifungua mambo kwa hiyo alitaka kutueleza hali kama hizo kwamba kuna watu wa aina hiyo ambao uh, au makundi ya watu ya aina, aina hiyo walimshambulia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sasa miongoni mwa hao ni al-Imam bin Hajar al-Haytami kwa hiyo unanasihiwa wanafunzi wanaotafuta ilmu wawe na kitabu kinachoitwa Jalaul Ainain fi muhakamati al-Ahmadain. Ukisoma vizuri kitabu hiki utaona namna al-Imamu As-Sayyid Nu'man Khairuddin Al-Alusi rahimahullahu ta'ala anavyojibu kwa nakdi anaofanya nakdi anavyokosoa nakdu nazihi anavyomkosoa Ibn Hajar al-Haytami kwa ilmu na adab hakupatia ibn Hajar al-Haytami ibn Hajar waliotangaza wako wawili ibn Hajar al-Hafidh mwenye Fathul Bari huyu siye amefariki mwaka 852 siye huyu simkusudii huyu yuko ibn Hajar mwingine mwenye kitabu kinaitwa Tuhfatul Muhtaj kitabu chake maarufu hicho kadhalika al-Fatawa al-Hadithia yeye anaitwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al-Haytami mufti wa mashafi Makka. Huyu ndiye alimshambulia Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye Alfatawa Alhadithia, akazungumza maneno mengi tu kama anavyoeleza Sheikh hapa kwamba ramahu bi bithalathi athafi, amemrushia mawe. Athafi ni mafiga yale, figa ni yale mawe yanayowekwa kwenye jiko kwa ajili ya kupikia chakula, kama kule alivyo alivyozungumza mwenye muallaka yule Zuhair bin Abi Sulma katika muallaka yake ametaja Athafia muallaka yake ambaye matla yake min ummi awfa dimnatun lam takallami bihaumanati ad-darraji falmutathallami kisha akasema athafia suf'an fi mu'arras min rijali wa nu'yan kajizmi al-hawd lam yatathallami فلما وقفت اسمه عرفت الدار وقفت مسهاو لكن أتجا ثافي سفعا في معرس الرجال ولؤيا كجذم الحوض لم يتثلم قيو أثافية نوينجي و نوينجي أثية نفيجا موجة قيو يا أمي ما يبتات ما فيجا أكيد تيجي أنا وشيخ الإسلام ابن تيمية ده شيخ الإسلام اللي بريء Sheikhul Islam ni barii sasa akaeleza ile baraa yake eh, kwa ushahidi wa akwali za wanaochuoni na kutoka kwenye vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hiyo kutokana na wakati hatuwezi kuyaeleza hayo ni mengi kwa sababu ni kitabu kizima mujalla kitazungumzia mambo haya huwezi kuyazungumza maneno haya kwa dakika 10 20 bali hata kwa saa nzima ni mfululizo wa durusi na mihadhara ambayo takiwa izungumze kwa kirefu lakini huyo ndio Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah inshallah baada al-adhan mtazungumzie kuhusu kitabu kwa ufupi lakini pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala amefariki mwaka ah, mia saba na ishirini ishirini na ngapi kwa sababu amekufa na miaka 68 kwa hiyo toa 661 mpaka na شرنا نانا فلأذن المؤذن ابن تيمية رحمه الله تعالى الفريقي مواقع آه، مية سابع لإشرين نانا سابع مزاليم مواقع مية ستة ستين نمولي إحدى وستين سنة إحدى وستين وستمائة نعم فريقي مواقع 28 baada 600 mwaka 600 na 20 728 eh, wa 700 mwaka 728 mwaka 728 ndio mwaka aliofariki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alifariki gerezani alifariki gerezani kuna maelezo mengi mpaka kuingizwa gerezani mara ya kwanza, mara ya pili, na misukusuku aliyoipata, mara kahamishwa huku, mara kapelekwa huku, mijadala aliyoifanya mbele ya watawala dhidi ya baadhi ya maulama, mambo marefu. Ameishi maisha ya tabu. Lau wangemwacha akafanya shughuli ya da'wa na kuandika na kupambana watu wa batil, pengine turathi zake tusingeziweza lakini qaddara Allah ma shaa faal Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani dhidi ya watu hao na akaishi jela katika maisha yake yote ya mwisho na akafia huko lakini uh, ilidhihiri nafasi yake siku ya kifo chake watu waliona ile thamani ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wakaohisi kwamba kuna kitu amekikosa katika haki kumtekelezea yeye farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a na kwa hakika juhudi aliyoifanya kama mara nyingi ninavyozungumza pengine umma ukiambiwa ukusanyike uifanye kazi yake karne jaili kizazi fulani kwamba wafanye kazi kama alifanya Ibn Taymiyyah hawataweza kwa sababu ni kazi imeambatana na ikhlas na tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala na maarifa makubwa kabisa na elimu nyingi sasa hata elimu kizichanganya huyo na robo robo robo iwezi kwamba robo ya huyu na robo ya huyu itakuwa nusu ya elimu la itabaki hivyo hivyo robo na pingine ikapungua kile ukiongeza yapungua kwa hiyo ni elimu ni kitu cha kimaana ambacho Allah subhanahu wa ta'ala humpa mtu kwa hiyo lau wataambiwa watu wakae wafanye juhudi aliyoifanya kuhakiki mambo ya kiilmu, bila shaka pengine kizazi kizima kinaweza kushindwa kufanya jambo hilo. Kitabu hiki ah, Lamia, kitabu Lamia ni katika vitabu vilivyonasibishwa au ni katika vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kitabu hiki kina beti 16 tu, abiati zake ni kumi tu amezileta katika bahri inaitwa bahrul kamil jamaa aljamala min albuthuri alkamil mutafa'il mutafa'il mutafa'il bahri yake katika mizani mutafa'il mutafa'il mutafa'il au pia imesemwa kamula min albuhuri كمل من البحور أو كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل بحر الكامل للكيزان ومتفاعل متفاعل متفاعل لكن تفعل ياك إلى إنجلي ولا زحاف الإدمار تمسوما من بيوتها تتكى فن علم عروضي kuna kitu inaitwa al-idhmar idhmari maana yake ni kuitia sukuni herufi ya pili aa, ah, katika ile tafila ile kuitia sukuni herufi ya pili yenye haraka kwa pale inaitwa idhmari sasa badala ya kusoma mutafa'il mutafa'il mutafa'il yasomeka mutfa'il mutfa'il ndio inaitwa idhmari wa yakun muharrakan fasukina فذلك almudhmaru haqqan buyina pia tumesoma katika arudhi hiyo ikiwa ile wa yakun ikiwa wa yakun muharrakan fasukina ikiwa litafila ni yenye haraka ikiwa ina haraka alafu ikatiwa sukuni fadhalika almudhmaru hiyo inaitwa mudhmar haqqan buyina kwa haki imebainishwa kwa imefanyika idhmari ndio maana ikaja ya saili مت فاعل يا مت سا مت فا إلي عل متفاعل ألف عن مت فاعل وعقيدتي متفاعل إمي hapa eh ruziqal متفاعل من للهداء مت متفاعل يتي يتي يسأل متفاعل hii ni bahru kamil ndio aliyotumia Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah katika kasida yake na imeitwa Lamia kwa sababu ha, kwa sababu kafia yake imekuja kwa lamu, kina chake ni cha lamu, inaitwa inaitwa lamia allamia. Wanawachuoni katika kuthibitisha kwamba kitabu hiki ni cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wana kauli kuu tatu, lakini zote zarudi kwenye mbili. Kuna wanaosema hiki ni kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah miongoni mwa mashekhe hao ni huyu al-Imam As-Sayyid Khairuddin as Nu'man ibn Khairuddin Al-Alusi kwenye kitabu chake hiki jalau Ainain anakithibitisha kitabu hiki kuwa ni kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na wengineo kuna Sheikh Suleiman bin Sahman na wengineo wanathibitisha hilo na pia ni kwa sababu kimekutwa katika miongoni mwa maandishi ya al Islam Ibn Taymiyyah baina ya muallafati zake kakutwa hiki kitabu risala hii lakini pia kuna katika wanawachuoni waliotawakaf na kuna ambao kama wametia shaka hivi ya kusema kikuthibiti hivi imethibiti kwa sababu ya baadhi ya maneno kwa mfano katika ule ubeti wa wanne ubeti wanne ule wa aliposema ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل فهو القديم البسيمة فهو القديم Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akatia maneno hapo kwamba inaonekana kwamba si maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa sababu yeye hakubaliani kwamba Qur'ani ni qadim lakini pia akapita upande mwingine pingine huenda ameyazungumza maneno hayo katika awal marahili talabi mwanzo mwanzo alipokuwa bado mwanafunzi na vitu kama hivyo kwa hiyo bado pia hauwezi kusema mia kwa mia kwamba Sheikh bin Uthaymeen anapinga kunasibishwa kitabu hiki kwa Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah bali yametia shaka katika hilo tu na baadhi yao wakatilia wa, wa, wa, wa, shaka kuhusiana kitabu hiki kwa ni kitabu cha Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah kwa sababu ya ubeti aliyosema qubhan liman nabadha al-Quran wa ra'ahu alqurana waraahu وإذا استدل يقول قال الأخطل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل قب هم لمن متفاعل نبذا قراء نبذا القراء تقول سا متفاعل نوراءه متفاعل لا يقول تسمى قرآ كنا كتو كتو انجزيك دمانا هنا na qubhan liman nabadha alqurana waraahu waidha istadalla yaqulu qala al-akhtal kwa hiyo wanasema kwamba maneno haya alizungumza katika sehemu nyingine kwenye kitabu chake asema eh, idh anshada munshidun kitu kama hicho amesoma mwenye kusoma ameimba mwenye kuimba afu akataja haya maneno akasema pengine haya maneno si yake yeye kama ikiwa yeye asema waqad anshada fihim almunshidu وقد أنشد فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل basi itakuwa sio yeye maana yake anukuu kutoka kwa mtu mwingine lakini dalili hii nayo si dalili yenye nguvu kwa sababu haiko wazi katika kuthibitisha kwamba ni abiati hizi ni zake si zake. Inawezekana mtu akazungumza kujisemea yeye kwa ghaibu, inatokea namna hiyo. Qala ahaduhum, anajikusudia yeye, iko haya Alhasil ni kwamba wanawachuoni wamehtalifiana kuhusiana na nisba ya kitabu hiki. Je, ni cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah au hapana? Kauli iliyo na nguvu, kitabu hiki ni chake lakini dalilu qat'i ya kukata kabisa kwamba kitabu hiki ni chake hiyo haiko bali dalili ni kuwa rajih lakini pia dalili qat'i ya kusema kwamba si chake hakuna dalili hiyo bali ni katika baadhi ya aqwali tu ambazo hazina nguvu kwa hiyo kitabu hiki kimekusanya milango muhimu katika milango ya itikadi kama tutakavyoona Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amekiandika na ukikisoma utaona ile pumzi ya Ibn Taymiyyah iko kwa wale kujua maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ambao wanaishi na vitabu vyake kwa sababu kuna maneno ukisema amesema Ibn Taymiyyah alafu ukiyasoma kana huyu si Ibn Taymiyyah Allah subhanahu wa ta'ala amejalia shani katika uandishi ha? kama ilivyokuwa shani katika kuzungumza ukizoea kusoma maneno ya mtu ukiyafuatilia ukikuta mahali unajua kwamba huyu ni fulani, hata kama akuandika jina lake, unajua kwamba hapa kaandika mtu fulani, unajua huyu huyu si fulani. Kwa hiyo watu hufahamika hivyo. Hata Sheikhul Islam maneno yake yanafahamika, iko tofauti maneno yake Sheikhul Islam na Ibn Qayyim, na wao katika mashrabu moja, bali ni mtu na mwanafunzi wake. Lakini ukisoma vitabu vya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim tofauti, sikwambii wengine ambao wanakhalifiana na yeye au wametofautiana kwa sana hata baina ya watu wa sasa pia mtu akiandika kitu tajua huyu wa maneno haya kaandikiwa haya maneno ameandikiwa huyu si yake utajua hilo kwa hiyo ukisoma abiyati hizi 16 utaona kwamba maneno ya Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah na pumzi yake na namna anavyoandika يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من بالهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل إيه اللي ilivyokuwa مثل مخطوطات lakini pia kuna njia nyingine walikullihim qadrun wa fadlun sati'u hiyo iko pia sijui kwenye vitabu vyenu kuna kitu gani walikullihim qadrun wa fadlun sati'u iko hiyo lakini ilikuwa imesipika katika makhtutat walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna as-siddiq minhum afdalu wa aqulu fi al-quran ma ja'at bihi آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأسولها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أو ريا أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك